Maria Francesca Nascimbeni estis itala componistino nascita in la urbo Ancono en la centra parto de Italio ce l'Adriatica Maro. Cio cio estas conata pri sia vivo cae musico, devenas de cion si mem scribis en la inconducoi al siei publicigitai vercoi. Si studis musicon Sudlagvido de la Agustina monajo kaj music instruisto Scipioni Lazzarini. Eble la forta religiezzo de Scia instruisto influis en la caracteron de ŝia musico, char malgraŭ ŝiaj spiritecaj kaj forte religiaj verkoj existas neniu informo pri ŝi el monachino. en 1674, ciam si estis nur dec ses jaraja, ocasit siei du grandai eventoi rilate al musico. Sia music instruisto, Scipioni Lazarini, publicigis libron de siei componajoi. En gi, li includis unu vercon de Maria Francesca Nascimbeni, gi estis moteti a due e tre voce. En decembro de tiu ci sama iaro, si publicigis musican volumon de dec quar religietzai componajoi, quiu inclusivis cantoin, canzonoin, madrigaloin, cae motetoin por organo. Ili estis dedicitae la play glora Caibonega Signorino donna Olimpia aldrobandini Panfili, princino de Rosano, patrino de la papo Innocento la deca cae de la cardinalo Benedetto Panfili. En la de dicho si prescribe sin kiel yaraja y en la eliro el estudoi de decses iara iunulino, quiu appena udistras sin de la lulcantoi de la Vardistino. La moraleza i madrigaloi cae la forta espiritetso de Maria Francesca Nascimbeni ietia iun ajo estas necutimai, principi en sie instigo accepti la strictan religian disciplinon de monaginoi. la opinio de la Augustena Giovanni Battista Sarri, la publicigo de y Vercoi, marcas la forlason de la mondo de Nashimbeni, kaj en eniron en la clostron. Li diras la virton de la Musico qui ubrilas kiel la en sí, en ŝia nobla decido farigi monachino probable si en iris en convento de Arcono si heim urbo. si hay textoi abundas y joya acepto de la imitado de Cristo, precipe pri la corpa y suferoi dividitai cun la savanto cae suposeble cun estonta y fratulinoi en la clostro. En sia verco bruliga flamo si primas sian amon al Jesuo, brula flamo, mortiga fairo, brula etno ec bruligas mian bruston, cae consumas mian coron. Una fiamma rovente ec bruligas la varmon en la coro, flamita de amo al Jesuo. Citiu coro ne milde varmillas, laula maniero, sed erupcias quia la monto etno cae brulas. Cae la fairo brulas pli intense en la musica sceneio ol en la texto, per ardae melismoi sur la vortoi flamo, brulanta, cae flamigas min. Simile, faira musico etendillas ancau a la mal pli ardae vortoi de la texto. La aliei spiritae madrigaloi de Nascimbeni esprimas iunetsan entusiasmon ancau por la fisica sufero de la imitatio Christi cae la disciplino. Ciu la petsoi de Nascimbeni povus servi el spirita persvado ene de la muroi? Xie italai textoi estas pli taugae por extera liturgia uso en mal pli formalai cae pli intimai locoi ene de la proprae chambroi de la monaginoi. La popola lingvo parolus pli recte alla estontai religiemai fratulinoi ol la latinai motetoi. Shainas, che la vorto de tiei spiritai madrigaloi de nascimbeni povus esti pli dolcei cae convincae o la severa voio alla monaheia disciplino.